Zatim, draga braće i sestre, večera sa Koboda nastavljamo govoriti Allahim te bareke o tala veličanstvenim lijepim imenima i večerašnje ime koje ćemo navesti, ime možda za neke će biti da će po prvi put čuti da ovo pripada, znači, ili da je Allah subhanahu wa ta'ala opisan ovim imenom. Zašto? Zato što ovo ime se ne spominje u rivajetu, koje je kod nas poznato, nema ga znači na levhama, koje su ispisane, gdje su pobrojene Allahova Tebare Kevetala imena od onih koji su svojim ištihadom došli i zadničkom, smatrajući da pripadaju Allahu Subhanahu wa ta'ala. Večerašnje ime glasi Zulme Arić, Zulme Arić. Vidjet ćemo šta su komentatori mu festri kazali po pitanju značenja ovog imena ili po pitanju značenja ajta u kojem se navodi i spominje ovo Allahu te bareke ve taala ime. Prije svega ova, ovo veličanstveno Allahu subhanahu ime se spominje u rivajetu Abdulaziza. Abdulaziz a kazali smo da je najpoznatiji rivajet oni koji prenose Allahova lijepa imena rivajet koga? Ostavit ćemo sljedeći put. Znači ovaj rivajet bilježi Abdulaziz ibn Husayn. I on je jedan od trojice poznati ravija koji su nam pobrojali Allahova te bareke imena svojim ištihadom, trudom da sakupe znači imena koja se spominju u Allahu i Tebareke u Etala knjize. Imam Bejheki u svom dijelu također ga smatra i svrstava u Allahova lijepa, lijepa imena. Imam Asbahani također ga smatra jednim od Allahovih lijepih imena. Ibn Vazir također ga smatra znači od Allahovih lijepih imena, a svi su oni pisali, pisali znači djela na temu e, Allahu i lijepih, lijepih imena. kada je pokušali kazati u značenju šta znači Dhul ma'arij, mogli bi kazati gospodar uzvišenosti, gospodar stepeni, deređat. To kada bi jednom riječ pokušali pojasniti. Ovo veličanstveno Allahovo Tebare Kevetala ime se spominje samo na jednom mjestu, na jednom mjestu u Kur'anu. Allah Đelešanu također ukazuje na neke stvari koje se njemu te bare vetala uzdižu i podižu. I o tome ćemo govoriti. Zato arađe u arapskom jeziku ima značenje irtepa, irtefa, a'ala, uzdizati se, podizati se nešto znači da bude jako visoko iznad. To sve znači u arapskom jeziku ima značenje riječ a'ređe. I zato vidimo da je od onoga kako se može kazati i prevesti zulme gospodar, gospodar znači svih vrsta stepeni. Jer ćemo vidjeti nebesa, da Allah Đelešanu spominje sedam nebesa, koja su jedna iznad drugi iznad tih istih nebesa dolazi kursi, iznad kursija dolazi arš, a iznad arša Allah te bareke, te ve ta'ala. Allah kaže u suri el maarić znači od prvog do trećeg ajta, Sa'ele sa'ilum bi Kada je pokušali prevesti ovaj ajet, a imaju znači svoja tumačenja, otprilike bi značenje bilo neko je upitao o strašnoj kazni. Odnosno u značenju tefsira nevjernici pitaju koga će da strašna kazna zadesiti. Kome se prijeti Kur'anom? Allah Đelešanuhu na mnogim mjestima posebno ajeti koji su u mekanskom periodu objavljeni govori o ljepotama dženeta i govori o džehennemu. Govori o stvaranju, kako bi ljudi uzeli pouku i prihvatili Allaha te bareke vetala i kao gospodara i kao onoga kome se i ibadet čini. Pa ćemo vidjeti ajete ili e, plodovi koji proizilaze iz navedenog imena, da su mušici Meke prihvatila Allaha Đelešanu kao gospodara stvoritelja, ali su ga odbili u pokornosti, nisu htjeli njemu te bareke vetala i badet činiti, nego su mu pripisali druge, odnosno drugima su činili bad pored Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa Allah Đelešanu kaže Lili kafirine se lehu dafija. Zaista ta kazna će pogoditi i zadesiti nevjernike koji neće moći umaći, uteći niti će naći zaštitnika koji će ih zaštititi. Allah Đelešan jasno u Kur'anu, mnogim mjestima, znači precizno i jasno kaže da je znači, glavna kazna koja očekuje jedan dio čovječanstva da su prvenstveno nevjernici koji odbiju istinu. A zatim se navode znači druge kategorije koje će isto tako odgovarati, a pripadaju skupini umeta poslanika alaih sallatu wasalam ili oni koji su povjerovali. Ali prvenstveno one koji očekuje već, vječna kazna, vječni azab su nevjernici. I zato kaže Allah Đelešanu, oni su ti koji će iskusiti tu kaznu, ali neće naći nikog ko će ih zaštititi, ko će spriječiti da se ta kazna, kazna desi. Jer u mekanskom periodu isto tako su nevjernici tražili gdje je ta kazna, Znači ovaj e, ajet može imati značenje gdje je ta kazna kojom ti prijetiš. Ismijavajući se sa poslanikom sallallahu alihi wasallam. Razumijete? Jer Allah žena obećava kaznu nevjernicima, ali vidimo da se nekada izostavi ta kazna. Nije znači u svakom trenutku kažnjavanje. Ali oni nisu shvatili Allaha te barek nisu razumjeli, nisu spoznali i upoznali Allaha te barek da je on blag prema svojim stvorenjima pa ne ubrzava kažnjavanje prema njima i odgađa, davajući njima šansu da se pokoji, da se vrate i prihvate din. A oni su suprotno tome shvatili pa se ismijavaju sa ovim određenim kuranskim majtma Koliko je danas ljudi koji danas živi, boravi našim prostorima, pa istim ovim riječima traže da Allah Đelešanu spusti kaznu na njih. Ako je istina to što vi tvrdite, u što vi pozivate Kur'anu i Muhammedu alaih sallatu wasalam, sunnetu poslanika sallahu pa nek dođe to čime, čime vi prijetite. I požuriju s tim, ali Allah Đelešan izostavlja. A kada bude htio da kazni, to će se desiti, znači u treptaj oka i brže i prije. I Allah te barek tada sve moguće. Pa Allah Đelešan u trećem majetu kaže Min Allahi dhil arić I to je znači značaj ovog kuranskog ajeta kazna o kojoj vi pričate, koju iščekujete i koju tražite, će nevjernike. I neće vas niko zaštititi. Od koga? Min Allah. Od Allaha te bareke kada je odluči ispustiti. Vil Arić koji je uzvišen u svim svojim svojstvima. Zato učenjaci neki kažu da je Dilna Arić osobina od i te barek savršenje osobina da ne pada i ne potpada pod lijepa Allahova te barek vetala imena. Gospodar uzvišenosti. Jer kad Allah kaže, Allah spušta kaznu, spušta. Što ćemo vidjeti da onaj put koji proizilazi ili jedan od da je ovaj ajet ili ovo Allaho te barek lijepo ime, veličanstveno ime, nešto što ukazuje na Allahu ulu, da Allah te barek u uvijek uvijek, u svakoj situaciji iznad svih stvorenja. Pa tako vidimo znači, značenje kuranskog ajeta i onih koji požuruju sa kažnjavanjem, sa kažnjavanjem. Kakva su značenja ili šta su učinjaci kazali za ovo ime kada se odnosi na Allaha Tebareke, Tebareke ve Mužahid Mujahid, rahimahullah, kaže da ima značenje Zulme Arić, mjesto uspinjanja na stepene, pa ćemo vidjeti posle kako su neki mufesiri pobrojali u značenju šta znači. Neki kažu da je to mjesto uspinjanja, jer Allah što kaže ovdje u Kur'anu, znači nakon ovog kur'anskog ajeta, ta'aruđul melaiketu, njemu se podižu i uzdižu meleci, vrruh i džibril. Pa ima značenje uzdizanja, podizanja meleka, prema Allahu te bareke, te bareke Pa kaže džaj, da su to mjesta uzvišenosti, mjesta stepeni, koji u Fesiri kažu da su to mjesta, na primjer, deređa na koje znači e, dospjeva mu'min. Čovjek na dunjaluku, dok se trudi, svaki trudbenik, pokušava sumnuti Allahu te bareke ve ta'ala, prvenstveno kroz farzove, što mu je Allah naredio, zatim na file i sve druge znači lijepe stvari, to mu sve podiže ugled kod Allaha Tebare Kvetala i da ređe kod njega. Pa kažu da sve što čini, od svih dijela, od svega što radi, da se to podiže na posebna mjesta, posebne deređe. E te deređe koje niko ne zna osim Allah te bareke znači ima značenje po jednom dijelu učenjaka da se misli na tu uzvišenost i stepeni gdje dospijevaju naša djela. Allahu te bareke vetala i pozicija, pozicija njegovih evlija, pozicija njegovih evlija, njegovih, njegovih vjernika. Zatim Imam Begovi nakon znači, ovog ukazivanja ukazuje da postoji mogućnost da se misli znači, na meleke ili na nebesa. Također, znači, prostranstvo nebesa, visina nebesa, sodovi katovi nebesa koje Allah te barek stvorio, da su tu te visine i da je Allah Đelešanu gospodar svih, svih tih, svih tih visina. El-Hatabi kaže Rahmetullah Ali da ima značenje onaj kome se podižu dijela njegovih robova. Onaj kome se podižu dijela njegovih robova. Bilo to od riječi, ili postupaka. Bilo to od riječi ili postupaka. Također neki učenjaci kažu da je on te bareke u značenju Allahovog imena gospodar svih blagodati. Gospodar svih blagodati. I vidjet ćemo sva ova tumačenja i pokušaj da se dokući značenje Allahov te bareke ve imena Zulme Arić, da svora ukazuju upućuju na uzvišenost, na veličinu I kad se kaže gospodar svi blagodati, Allah Đelešanu u, Kur, u, u Kur'anu kaže وَفِي السَّمَاءِ رِزْكُكُمْ I na nebu je vaša obskrba. Allah je spušta, rizk dolaze do Allaha te bareke vetana. Vidjet ćemo znači, da sva ta uh, značenja ukazuju na uzvišenost i veličinu. Na uzvišenost i veličinu. Tako da u nekim tefsirima gdje smo pokušali znači, doći do značenja, ukratko ukazuju na nekoliko značenja i pobrajaju šta su učenjaci kazali. Znači da ima značenje gospodar uzvišenosti i stepeni. To je jedno značenje. Gospodar meleka, gospodar nebesa, znači gospodar nebesa, gospodar svih blagodati, svi blagodati koje on te bare kvetala daruje, daruje svojim, svojim robojima. I ovo je znači u kratkim crtama prenešeno od onih koji su pokušali znači doći do značenja, do značenja Allah te kvetala imena Zulme Arić. Šta su podovi spoznaje ovog veličanstvenog imena? Prije svega, draga braćo, spoznaju koja proizilazi iz ovog imena i mnogi drugi te Tebare Kevetara imena da je naš uzvišeni i plemeniti Allah Tebare Kevetara u naš istinski gospodar i stvoritelj. Znači, gospodar i stvoritelj. Da on upravlja svim što je on Subhanahu wa stvorio. Sve što vidimo da se dešava, da se radi, dešava se, znači Allahom Tebare Kevetara odredbom koji je Zulme Arić, koji je znači gospodar svih uzvišenosti. Pa ćemo vidjeti da mnogi ajti u Kur'anu ukazuju na Allaha Tebare Kevetala kao gospodara, ukazuju na Allaha Tebare Kevetala kao onoga kojeg trebamo obožavati. Pa čak i ajti koji potvrđuju da su mušici Meke potvrđivali Allahu Tebare Kevetala rububijet. Da je on gospodar, da on stvara. Danas ćemo naći ljude koji su ateisti, ne vjeruju, niti potvrđuju da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i nebesa i zemlju. Allah kaže Kul limanil ardu wa fiha in kuntum ta'lemun. Upitaj čija je zemlja i sve ono što je na zemlji. Ako znate, odgovorite. Kakav je bio odgovor mušrika? Šta Allah prenosi? Allah Đelešanu kaže se je kulune lillah svi će odgovoriti da je sva zemlja i sve što je na zemlji Allahovo te bareke vetala. Pogledajte njihove spoznaje kako su imali. Zatim kaže, kul efela zakerun. Zar nećete pameti, pameti doći? Nakon svega toga, počela Allah Đelešan da kaže, mi znamo da vi to potvrđujete, mi znamo da vi vjerujete da je to stvoritelj jedan koji je stvorio, Međutim, Allah Đelešanu od njih traži, zar nećete, znači, pameti doći, da me obožavate nakon te spoznaje, da mi bade činite, da ne pripisujete širk, jer su oni odbili ovaj drugi vid, uluhijeta, da Allahu te bareke ta'ala pripada pravo obožavanja, a prvi su, prvi su potvrdili. Zatim Allah kaže, kul men, kul men rabbu semavati seb'i, wa rabbul Pogledajte toga upita od strane Allaha te bareke Upita i ko je gospodar sedam nebesa i veličanstvenog arša. Allah Đelešanu govori poslaniku da pita mušrike. Šta će on odgovoriti? Ko je gospodar sedam nebesa? Danas kada pitaš ljude na našim prostorima, dio znači koji ne vjeruje, koji odbija istinu i da potvrdi Laute te bareke ve rububijet, kažu da je to sve priroda stvorila da je samo po sebi došlo. Mušici Meke, koji nisu ni čitali ni pisali, imali su vjerenje, kako kaže Allah, se je kulune lillah. Stvoritelj sedam nebesa i arša veličanstvenog. Danas kad pitaš muslimane šta je arš, o aršu počnu da filozofiraju. Mušici Meke za sve to kažu da je arš i sedam nebesa, da je stvoritelj svega toga Allah te bareke, te bareke ta'ala. Pa kaže Allah, kul efela tettekun. Pogledajte je završetka ovog ajta Nakon spoznaje da je Allah Đelešanu stvoritelj sedam nebesa, zašto mi ovo nabrajamo ove kuranske ajete? Upravo zbog uzvišenosti Allaha te bareke vetala. Ovdje odgovara i gospodar sedam nebesa i arša veličanstvenog i Allah te bareke vetala. Pa Allah Đelešanu ponovo pita, reci him zar nećete se Allaha bojati? Efera kun, što znači tu, e, takva u arapskom jeziku, odnosno kada mi pokušamo da pojasnimo takvaluk. Da se Allah ono plašiš u smislu da izvršavaš ono što ti je naredio i da se koniš i čuva zabrana. To je jedna definicija. Što znači, strahujte da Allaha te tako što ćete mu biti pokorni. Pokornost činiti a oni mu nisu pokornost činili. Oni, oni su mu širk činili. I nakon što oni potvrde rububijet, želi da im ukaže na uluhijet. U svim ovim kuranskim ajetima. Zatim u hadisu poslanika sallahu alihi wasallam, znači šahid, ono što hoćemo da kažemo kroz ove kuranske ajete, da poslanik, znači u hadisu Ebu Davuda, je kazao da je arš krov svega, krov svega, stvorenog. Znači sve ispod arša, Allah Đelešanu, kako smo govorili Allahom Tebare, kada smo govorili Allahom Tebare tala imenu, El Ali, El Ala, El Muta'al, da je Allah Tebare tala uzvišen iznad, iznad svih stvorenja. Pa tako i Arš, Allahovo stvorenje, Allah Tebare tala iznad Arša. A Arš je krov svega, svega stvorenog. U hadisu koji bilježi Ibn Hiban, Bejheki i drugi, znači učenjaci šeha kaže da je vjerodostojan, došao je Ebu Zer radi poslaniku alaihissalatu wasalam i upitao ga koji je ajet najveličanstveniji, najvećeg značenja u Kur'anu, pa je kazao da je to u kursi. Poslanik alaihissalatu wasalam govori da je to u kursi. Zatim je poslanik alaihissalatu wasalam kazao Ebu Zer, kaže kursi, kursi znači, koji se spominje, a imamo hadise koji ukazuje odnosno govor i učenjaka, da je to mjesto Allahovi stopala. Pa kaže kursi, kada se usporedi sa aršom, je poput prstena kada se baci u pustu. A prije toga, pogledajte sad što kaže poslanik sa Kursi kada se usporedi naspram svih, odnosno nebesa, sedam nebesa, kako je došlo u ajetu, sedam nebesa, kada se usporedi sa kursije, je poput prstena kada se baci u pustinu. Sedam nebesa. Imamo one rivajte koje smo prije citirali, da je prvo nebo naspram drugog neba poput prstena kada se baci u pustinu. Da li se može primijetiti kolika je znači razlika između jednog i drugog neba? pa se drugo naspram trećeg, pa četvrto naspram, sve do sedmog. A sedmo naspram kursija je poput prstena u pustinji. Zatim dolazi taj isti kursi, naspram arša Allaha te bareke letala poput prstena kada se baci u put. Znam se te veličine. Allah Đelešanuhu, Azim, je daleko veći, daleko veći od svega, od svega stvorenog. I onda vidite zabudu svih oni koji pokušavaju Allaha te bareke ve poistovijeti sa stvorenjima. Jer to je mustahil, nemoguće. Znači u svakom pogledu je nemoguće. Allah te bareke ve zato ja kažu ne možeš zamisliti Allaha te bareke ne možeš dokućiti Allaha, ne možeš pojmiti Allaha, šta god da zamisliš, znači kada bi ti šetan došao sa nekim vesvesama, mi se utičemo Allah od toga, Šta god da ti dođe, šta god da ti nam um padne, Allah te barake od tala veličanstveniji, veći, veći od svega, od svega toga. I nije znači u takvom, liku. Zatim Allah Đelešanu kaže Kul men bijedihi melekutu kulli šeji. I upita ih u čijoj je ruci vlast u čijoj ruci sve ovo što postoji, sve što se vidi. Ko to posjeduje? Ko je vlasnik svega toga? Znači, mušić su i to bili pitanju. I odgovor je isto tako glasio da će kazati da to sve pripada, sve pripada Allah, Znali su za nebesa, za zemlju, sve što je na zemlji, ono što je u njima, da je stvoritelj Allah, I to su potvrđivali. Međutim, to potvrđivanje i taj dio vjerovanja koje su imali kod sebe nije im pomogao da budu zaista pravi vjernici Vate, Bara i Kvetala. I pored toga će gorjeti, gorjeti u vatri svi oni koji su ostali na kufru i širku i nevjerstvu, a nisu uspjeli se pokaju za života kao što su radili oni koji su povjerovali u poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim drugi plus poznaje ovog veličanstvenog imena da se Allahu te bareke podižu djela njegovih robova podižu se duše vjernika. Podižu se meleci. I sve šarijanski tekstovi, znači, postoji za sve. Vi znate, duša vjernika je duša nevjernika, licemjera, monafika, pokvarenjaka, da nisu isto, niti mogu biti isto. Također, znači, i prilikom uzimanja duše, kada meleci dođu da čupaju dušu, da vade dušu iz čovjekovog tijela, ajeti hadisu ukazuju da će biti obradovani jedni i drugi po ili za ono što su zaslužili, pa tako da će vijenik moći već u tom trenutku biti obradovan džennetom, zato će mu duša da sklizne iz tijela, poput kapljice. I jedva će čekat susret sa veličanstvenim Allahom te bareke Duša nevijenika, pokvarenjaka će da bježi po tijelu nijeće neće htjeti da izađe, pa će je meleci čupati, kidati, kao što je došlo u opisu poput znači kuke užarene kroz vunu, kako ona čupa. Tako će, znači toliko će on bolova da osjeti prilikom čupanja. A sve mimo tih bolova što dolazi nakon izlaska duše iz tijela je gore, gore za njega. I onda, znači ovo je u skraćenoj verziji, prepričavamo hadise, duša se podiže Allahu te bare kvetala. je nose jednu i drugu. Jedno će biti nebeske kapije otvorene Drugo će biti zabranjen da dođe i prođe prvu nebesku kapiju. A to su svi oni koji budu na stramputici daleko od puta, od puta Allaha te bareke od talaj puta poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Tako da vidimo da duše vjernika će biti uzdignute. Da će Allah Đelšan se obratiti njima. Da je on duše stvorenja stvorio od čega? Od zemlje. Da se ponovo vrate u zemlju i ponovo će iz zemlje biti proživljene. Dok ova prva nebeska kapija meleci neće htjeti otvoriti kada čuju ko je došao, pa će spomenuti njegovo ružno ime i njegove osobine po kojima je bio prepoznatljiv na Dunjalu. Tako će biti, tako će biti vraćen. S druge strane, već smo upoznati, znači da su meleci ti koji se podižu i uzdižu Allahu te bareke vetala. Kaže Ebu Kasim Rasbahani, velika znači umeta poslanika sallahu alihi veseleme od njegovih lijepih imena, misli na Allaha te bareke ta'ala, je ime Dhul Arić. I zato smo njega na početku kazali da on smatra i ubraja Allah te bareke ta'ala ime e, Dhul Arić od Allahovi lijepi, lijepih imena. Pa kaže, Allah Đelešanu u Kur'anu kaže Ilehi jes'adul kelimu tajib. Allahu se podiže lijepa riječ. Pa zatim nastavlja wal amelu salihu yerfa'uhu. I dobro djelo on uzdiže. Allah te bareke ve Znači lijepa riječ i djela se uzdižu Allahu te bareke ve Zatim kaže meleci dana podižu se i uzdižu se Allahu te bareke ve kao što i meleci noći također se uzdižu i podižu Allahu, Allahu te bareke ve mi znamo da se meraci podižu i uzdižu, međutim sad čim se meraci podižu, s vašim dijelima, našim dijelima. I vidjet ćemo hadise koji ćemo citirati nakon toga. Znači, dijela koja e, meleci uzimaju su djela koja vide da mi činimo da radimo. Ta dijela uzimaju, podižu Allahu te bareke, te bareke vetala. Znači imamo meleke koji se smenjuju u toku dana i u toku noći. Jedni ostaju, drugi se podižu Allahu te bareke vetala. I oni podižu djela koja mi, koja mi činimo. Pa zatim kaže on, zato uljepšajte vaša djela koja činite. Zato uljepšajte vaša djela koja činite. Jer će oni da će ta djela biti izložena pred Allahom te bareke vetala. Šta se činio, šta radi? Mada Allah te bareke vetala zna, ali svoje apsolutne mudrosti je učinio znači da meleci uzmaju i podižu naša djela koja mi, koja činimo. Pa zatim kaže budite ustrajni i marljivi u čemu? U izvršavanju dnevnih namaza. Dnevni namaza. A vidjet ćemo zbog čega je on naveo to. Zatim kaže u istinu namazi brišu vaša loša djela. Vaša loša djela. Jer je došlo hasanat, on govori, u tefsiru da se misli na namaze, a on misli na, na kuranski ajd, kaže Innal hasanati yudhibna seji'at. U istinu, dobra djela brišu loša djela. Pa su mu fesiri kazali da su ovdje hasanat pet dnevni namaza koje čovjek čini. Znači pet dnevni namaza briše naša, loša, loša djela. U hadisu koji bilježe Buhurere, ima znači rivajeti kod imama muslima i kod imama Buharije gdje kaže uistinu se kod vas smjenjuju meleci dana, dana i noći. Kod koga? Kod nas, znači na Dunjaru Ku. I to kaže, e, sakupljaju se na sabahu i na ikindi. Ta smjena meleka dana i noći, znači dešava se na sabahu i na ikindi. Jedni ostaju, drugi se podižu. Allahu te bareke vetala. Pa kada se podignu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah je upita u kakvom ste stanju ostavili moje robove. Mada on najbolje zna, ali pita melek. Pa kažu meleci, ostavili smo ih da klanjaju. Ostavili smo ih da klanjaju. A kako ste zatekli moje robove? Znači kada dolazi smjena, kako ste ih zatekli? Opet smo ih zatekli da klanjaju. Da klanjaju. Zato kažu učenjaci, zato pogledajte Allahu i robovi, e, s kakvim dijelima će meleci otići i to izložiti Allahu te bareke Ako si zadovoljan, znači u tim trenucima, kada se, kada se dešava smjena meleka dana i noći, a ti radiš nešto sa će malate te nije zadovoljan, da li želiš da to bude izloženo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek uvijek vodi pažnju i brigu o svojim djelima šta čini, kako čini i uvijek je na umu da li je njegov gospodar zadovoljan sa postupkom koje čini. I onaj koji bude vodio tu evidenciju, tu brigu, takav će se nadati Allahom te bareke rahmetu i uspjehu i na dunjaluku i na ahiretu. Zatim kako smo kazali da ovo Allahu te bareke ime Zulme Ma'arij ukazuje na Allahu te bareke vetala uzvišenost. Da iz ovoga proizlazi Allahova uzvišenost jer ovi sedam katova, sedam nebesa kroz koje prolaze meleci, kada se uzdižu i djela Allahu te bareke ve a on subhanahu wa taala iznad svega toga, a on subhanahu wa taala je stvoritelj svega toga, pa stvoritelj svih ti uzvišenosti i svih ti stepeni, svih ti deređa koje koje se navode znači u Kur'anu i Sunetu poslanika sallallahu alejhi wasallam, a mi smo o ovome detaljno govorili. Imam Darimi rahmetullah Ali, Ebu Said, poznati znači učenjak Ehli Sunneta, koji je svoga života odgovorio posebno znači džehmijama, oni koji su bili na uvjerenju da Allah Tebare Kvetala nije iznad darša da je on sudio oko nas, posebno njima odgovarao znači, u, svom, životu. Ili znači eh, onima koji su negirali svojstva Allaha, svojstva Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Za ovaj kuranski ajet, Ilehi jes'adul kelimu tayyib, njemu se podiže lijepa riječ. U amelu salih jerfa'uhu i dobro djelo on uzdiže, kaže on, odgovarajući džahmijama, kaže, Allah je iznad, iznad stvorenja, a po vašem ubjeđenju, po vašem vjerovanju, Allah Đelešanu iznosi laži. Kako? kaže za svakog trudbenika koji radi, koji čini ibadet u mešidu, dolaskom u mešid, dolaskom u da bilo šta da čini, znači po vama Allah te bareke nije iznad. Jer on sam kaže u njemu se podižu ta djela. Ako je na svakom mjestu, zašto se Allahu te bareke uzdižu i podižu, podižu djela? Znači, po onome što vi tvrdite, Allah sam iznosi laž na sebe na uzubila. Da se njemu podižu djela, on je svugdje, svugdje oko nas. Tako da je pokušao njihovi znači, ubjeđenje da im odgovori i da pobije njihove šubhe. I zaista znači na mnogim mjestima je tako upečatljivo djelovao da se mnogi znači, povratilo tim šubhi na kojima, na kojima su bili. Zatim, kako smo već naveli, da su neki učinjaci kazali da je to mjesto dikra, dijela, svega onoga što što vjernici, što vjernici čine i što vjernici rade. Allah Đelšan kaže: "Yerfa'illahu allazina amanu minkum." Allah Đelešanu će uzdići između vas one koji vjeruju. Znači, Ladine amenu minkum koji su istinu ostvarili iman Allaha te bareke vetala. Ne samo riječima iskazano, nego pravi istinski iman. Između vas takvi će Allah Đelešanu uzdići. A nakon toga Allah Đelešanu kazuje, znači nešto posebno, u tule ilme darađat. A onima kojima je dato znanje, nije će na posebne stepene uzdići. Deređat, došli u žin. A to Allah Đelešanhu znači daje kome on te bareke, te bareke vetala hoće. I vidimo znači da Allah Đelešanu po ovom znači, komentaru učenjaka podiže naša djela i ostavlja na posebnim visinama, posebnim deređama gdje niko znači ne zna osim Allah te bareke, te bareke vetala, ovaj kuranski ajt ukazuje da vjernici će uvijek biti iznad onih koji, koji su nevjernici, koji su suprotno znači onome što traže Allah te barek vetala njegov poslanik. A među vjernicima učenjaci će uvijek biti na posebnim deređama. Znači nije isti, vjernik je svakom pogledu, znači nešto što Allah voli, sa čim je zadovoljan, kojeg će nagraditi. Ali je alim i učenjak daleko znači na većim deređama i draži Allahu te barek vetala od pobožnjaka od običnog, običnog vijenika. Iz ovih ajeta, znači posebno se ukazuje počast učenjacima kako bi običan svijet, obične mase vijenika shvatili njihovu znači, važnost i značaj društva, kako bi ih i cijenili i poštovali. Samo mi je primjer dovoljan poslanika kada kad je naveo znači iz prijašnjih naroda da onaj koji ubio 99 ljudi, pogledajte što znači prostor i vrijeme kada nema alima, kad ne postoji jedan alim, znači koji ćete podučiti, koliko je znači značajno, da je on znači 99 ubio, pa je otišao kod nekoga koje, je, da kažemo, Ebu neko, smatrajući sa alimom, pa mu nije znači odgovorio na pitanje kako treba, kako islam tražnost, kako vjera, kako Allah te barek tala nalaže nije poznavao vjeru, a pokušao je odgovoriti pa je upropastio čovjeka da je ubio znači još jednu osobu, stotinu ljudi. I danas vidimo koliko pogrešne informacije i pogrešne fetve prouzrokuju proljivane krvi koje Allah te barek je zabranio. Jer se ne pitaju znači, stručne osobe, prave osobe, učene osobe. I vidimo koliko je nedostajalo znači, u tom vremenu alim koji će odgovoriti. Pa kada je naišao na pravog alima, istinskog alima, pogledajte rezultat da je čovjek uspio i na Dunjaluku i na Ahiretu, iako je ubio stotinu ljudi. Iako je ubio stotinu ljudi, uspio, znači na Kada? Kada je upoznao Alima i Alim ga podučio propisima vjeri. A prije toga je lutao u tami i nije imao izlaza dok nije došao kod Alima. Zato se Alimi cijenije poštuju, oni se veličaju, oni se štite, njihova čast je posebna. Kada poslanik govori znači, o o našim e, hakovima jednih kod drugih prava, pa ne smiješ ga ogovarati, prepričavati, uvijek znajte znači da su alim iznad toga. Kako ti je zabranjeno običnog čovjeka ogovarati vjernika, alima još više i učenjaka. Kada čuje se priča, o njemu bježi, napusto sjelo. Ako nisu u da braniš čast učenjaka, alima, ako znaš da ima određenih grešaka, ali ne smiješ i pričati jer ti je zabranjeno prenositi greške običnog vjernika. Znači, običnog vjernika da ukazuješ radio i to i to, ukazivati na greške alima, na sjelima je još veći grijeh od ukazivanja greške običnog, običnog vjernika. Znate, nisu isto. Oni su deređat. I kažu, šta god da uradi alim, ako je radio nesvjesno, znači od svojih grešaka, Allah da zbog njegovog fadla i veličine kod Allaha subhanahu wa ta'ala će oprostiti njemu. Ako će tebe oprostiti? kada nemaš fadla, nemaš vrijednosti, nemaš dobrih djela ono što ima alim. I kad govorimo o alima, govorimo o istinskim alima, borcima za din koji ne spavaju, koji noći svoje provode u izučavanju, iznalaženju određenih znači, e, zaključaka po pitanju mnogih novonastalih situacija gdje ti sad fino dođeš kući, legneš, odmaraš, on sjedi, ah i duma, duma, duma. I onda sutra sjediš da uzmeš njegovo mjesto, tek tako, znači da prenosiš, pričaš, ali šuti, ali ovo, ali ono, ali ne radi kako treba, pogledajte novu fetvu, pogledaj. Kad pogledaš bilo koju fetvu njihovu oni, kad kažu, kaže Allah, kaže poslanik i na kraju navede svoje mišljenje. A kod nas, niti imamo, kaže Allah, kaže poslanik, nego samo ono prepričavamo, prenosimo i udaramo po učenjacima. Znači učenjaci uvijek čovjek treba se trudi i nastoji da oni budu na posebnom mjestu u njegovom srcu, u njegovom životu, da i poštuje cijeni, da gleda znači šta jače mišljenje kod njih, ako je kod nekog jače to će uzeti, kod ovoga slabijeg, ali će uvijek učiti dovu za toga alima, uvijek će ga voliti, uvijek će ga cijeniti, uvijek će ga poštovati. Iako se možda nekada u određenim tačkama ne slaže, zbog argumenata koji je iznio neki drugi alim, nešto on misli, pa ja mislim našao sam ajet, ne, ne slaže se ovo s njegovim ne, taj ajet mora biti na fehmu selefa, oni prvi generacija, oni koji su došli nakon njih, u shvatanje razumijevanje. Pa ako to imaš ko se onda kaže ovo je ispravnije mišljenje, a ne citiraš kuranski ajet, hadis, da kažeš, vidi što je kazao Allah, što je kazao poslanik, ovaj ali ne radi tako to je pogrešno shvatanje, jer ti nisi na stepenu ištihada, mučtehida, da ti kuranskim ajetima, hadisma dokazuješ, jer ti si upoznao jedan ajet, jedan hadis, a na tu temu još ima desetine hadisa koje ti ne znaš. Jer kada Alin donosi zaključak on bere svih ti, sve te predaje koje govore o toj temi na kraju, kaže po ovom pitanju je tako. Dok kod nas, znači, samo dođeš do jednog ajeta hadisa i onda zaključuješ što znači nije ispravno, nije ispravno. Zatim, Allah Đelešanu ukazuje u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi veseleme da je uzdigao koga? Poslanika Muhameda sallallahu alihi veseleme na mjesto gdje prije nisu bili, na, gdje prije toga nije bio nekog od, stvorenja. Posebno, znači počas ukazane poslaniku sallallahu alihi veseleme kada se desila Israva Mirač. Kada je poslanik znači uzdignut iz Mekke u Betul Makdis kako je kazao poslanik sa samom hadisu musima da je došla životinja, burak, koji je e, poslanik sa koja je putovala, znači, takvim koracima, takvim koracima dokle pogled doseže. Znači, te brzine. Kako je prenijela ta životinja poslanika sa Allahu Nakon toga ga Allah Đelešanu uzdiže. Uzdiže ga tamo gdje nisu bili drugi poslanici. Pa poslanik sallallahu ve sellem na prvom nebu kojeg je poslanika sallallahu ve ne vidio? Adem alihi sallatu wasallam. Na drugom nebu koga je susreo? Isai i Jahju. Na trećem nebu koga je susreo? Jusuf alihi sallatu wasallam. Na četvrtom nebu Idris alihi sallatu wasallam. Na petom nebu Haruna, ali salatu wasalam, na šestom nebu, Musa, ali salatu wasalam, i na sedmom nebu Ibrahima. I svi su oni iz razne dobrodošlice, poselamili se, obradovali se. Ali pogledajte tije počasti, jedan drugi, treći. Poslanik prolazi jedno, prolazi drugo, prolazi treće, prolazi četvrto, prolazi peto, šesto, sedmo, odlazi tamo gdje ni Merek Džibril ne odlazi. kolike, znači Allah šal pružio počast poslaniku, da je razgovarao s poslanikom sallallahu alihi veseleme, da je vidio Betul Ma'mur, Bet, to je Kaba nebeska, gdje svaki dan, znači, kod Ibrahima, i vidio Ibrahima kako je tu Kabu, svaki dan 70.000 meleka ulazi, 70.000 meleka i ne izlaze do sudnjeg dana. Znam se koje ko je to prostranstvo? Svaki dan 70.000. 70.000, 70.000. To samo Allah Đelšanu zna. To je veličina, ovo hoće se na veličinu, zato smo naveli. A Allah Đelšanu gospodar, gospodar svih ti veličina, svih ti uzvišenosti. I iznad svega on subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dato mu da vidi džennet, dato mu da vidi džehennem. I ne samo to, ono što danas mi obavljamo, a što je nešto najveći temelj našeg vjerovanja, je namaz. Je propisan Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallam na tim nebeskim visinama. Što je Allah šan htio ukazati, kao kažu učenjaci, posebnu važnost na namaz, sve druge propise je propisao na zemlji, na Dunjaluku, dok je ovo znači visoko, visoko, samo on zna tu visinu gdje se je to desilo, što je propisao poslaniku sa Allahu njih I zato je namaz nur za vjernika. Nur za vjernika. Onaj koga ostavlja ima tam na svom licu. I nikad svoje lice, nikad lice njegovo neće biti svijetlo bez ovog nura. Nura upute, hidajeta i nur, znači namaza koji osvjetljava lica, lica vjernika. I zato će Allaho poslanik prepoznati umet svoj na havdu po tragovima seždi. Po tragovima potragujemo sežnji. Zatim, Allah Đelešanu vraća poslanika, spušta ga, dolazi dole i šta mu posle toga daje? Svi poslanici se safaju u red, a poslanik sallallahu ispred njih i ima mi svim poslanicima. Še opet počast poslaniku, počast njegovom umetu, da je naš poslanik najodobraniji, a mi smo njegovi sredbenici kod Allaha te a od svih umeta, svih naroda, mi smo najodobraniji narod i mi ćemo prvi koji će ući gdje? U džene, I zato su to velike počast koje znate i poslaniku i sallatu wasalam, a isto tako njegovim, njegovim sljedbenicima. Zatim Allah Jošan govoreći za Isa alaih tu wasalam, iz kala Allahu ja Isa inni fik. Kada je kazao Allah te bareke ve ta'ala, o Isa, uistinu ću te ja usmrtiti. Koja je ovo vrsta smrti, kaže Allah Đelešanu, varafiuke ilej i uzdići sebi. I zato Allah Đelešan nije usmrtio Isa alaih već ga je uzdigao, uzdigao i ponovo će ga vratiti ponovo će ga vratiti. Ali nam je dokaz ovdje da Allah Đeršan uzdigao Isa. Uzdigao, uzdigao Isa. Nije znači vjerovanje ispravno kršana i oni koji tvrde, posebno židova da su ga ubili, nego da im se ukazalo, odnosno da im se pričinilo. Allah što kaže وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا I u istinu ga oni nisu ubili. Oni ga nisu. Već se samo njima to pričinilo, pričinilo. Allah Đelešan je sačuvao izdigao, uzdigao, sebe. se. Allah Đelešan kada hoće nešto da sačuva, on to sačuva. I on je najbolji čuvar i najbolji zaštitnik. I on je samo zaštitnik svojih iskrenih vjernika. Nekad ih pusti i da im kušnju da vidi koliko su ustrajni, koliko su jaki, koliko su čvrsti, jer to je ispit znači na ispitu su bili oni koji su daleko bolji od nas, poslanik alaih sallatu wasalam. I ovo što je bilo uzdignuće poslanika je bio ispit za njegov umet, koji su povjerovali u po, poslanstvo poslanika alaih sallatu da mu Allah dostavlja, da mu Allah objavljuje ajete, znači podučava ga knjizi mudrosti, i oni su povjerovali. Međutim, da li će povjerovati da je on u toku noći proputovao toliko, znači daleko, jednoj noći, to je bilo zaista veliki ispit. I znate kako je Ebu Bekri, zbog toga je prozvan Sidik. Kad su mnogoborci jedva dočekali, kad su čuli da poslanik priča i prenosi haber i vijest, da je on proputovao, da otišao znači, na tako visoke stepene. Pa su kazali sad i on u istinu neuzubila luđak. I ovo ćemo iskoristiti njegovi njegovih sebenika. Pa su poletili prvo kome Ebu Bekru. Pa kažu, da li si čuo šta tvoj prijatelj tvrdi? Šta priča? Kažu, šta tvrdi, šta priča? Kada je otišao jednoj noći iz Meke, znači daleko tamo, Betul Maktis, smo odatle ponovo uzdignut. Jer to kaže on priča, kao onda ja vjerujem. To ne kaže. Ono, la haule, vola kuvajte, da što narod govori ovdje. Ali nakon toga on prozva nesidik. Iskreni koji istinu potvrđuje. Koji istinu potvrđuje. Prvi, znači, koji je potvrdio i poslanstvo, a i znači mirađ koji se je desio. Kaže, ja daleko, kaže, veću stvar potvrđujemo te. Kad ne kaže samo jednoj noći, da se svaku noć, svaki dan ja, kaže, potvrđujem da mu dolazi vah i objava od ozgo. Subhana. Zato čovjek kada razmisli o svojim uvjerenjima, o svojim ubjeđenjima, što ti potvrđuješ šahi? Da li istinu potvrđuješ ono što su potvrđivale prve generacije? Da razmišljaš o tome ili to od nane, dede došlo kod tebe. S koljena na koljeno. Znači moraš uvijek biti svjestan ko si, šta si, šta potvrđuješ, u šta vjeruješ i djecu isto tako podučavati tome, a ne da dijete znači i roditelji su muslimani pa će dijete biti musliman. Pa mu danas kada ga džahili vidi i kažu roditelji ga natjerali, mora dijete. I dijete ne zna se snaži, ne zna dijete da da kaže ja sam vijenik Allaha, vjerujem čvrsto se kinom zbog toga, toga, toga, toga i toga. Da lekciju i razredu i učiteljima, i učiteljicama i nasljednicama i prosima. Znate, i to znači danas je potrebno vijeniku, taj, i, on, a i dijete, svi smo mi, znači na svakom mjestu daje i uvijek da ne budeš ti taj koji bježi i koji se skriva, nego uvijek s ponosom iskazuješ ko si, šta si. I zaista, znači, koga Allah uputi Kur'anu, pa kaže nuru ala nur. Imanu. Nuru ala nur. Da te poduči Kur'anu, propisma vjere, da spoznaš gospodara te Kvetala i da imaš iman, jekinu, sve to da je od Allaha Tebareke, Tebareke Vatala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na pravom putu, da ustrajemo na istini i da nas usmrti na istini. Da uputi naše zalutale, da pomogne muslimane u cijelom svijetu, da zbliži safove muslimana, ma gdje se oni nalazili. Doprosti nama našim roditeljima i svim muslimanima. Subhanak Allahum hamdika, i la ilaha